Галіна Адамаўна адразу ж здагадалася, што муж парушыў клятву, якую даў ёй, што ён зноў наведваўся да той і зноў стаіў, зноў не прызнаўся. Чаму? Парушэнне клятва яшчэ больш абурыла і абразіла яе. Лена змаўчала, хоць усё кіпела і гарэла ў ёй. Яна баялася сваркі разрыву і прымусіла сябе маўчаць дзеля дзяцей. Выкрык Наташы, варожасць дачкі спалохалі яе. Яшчэ больш усхвалявала замкнутасць і адчужанасць віці яе любімца. Дзеля спакою дзяцей і спакою яго Антона, Яна готова на любыя пакуты, душэўныя і нават фізічныя. Знешне ў доме ўсё нібыта было добра. Разам снедалі, разам спяшаліся на работу, Обедалі не заўсёды разам Антон часам затрымліваўся ў клініцы на кансультацыях. Але кожны раз больш акуратна, чым раней званіў і паведамляў, дзе ён. Разам вечэралі, ўсёй сям'ёй глядзелі тэлевізор, ці пакінуўшы дзяцей дома, хадзілі ў кіно ў госці. Але галіне Адамаў не здавалася, што муж зусім не той, што раней, не такі ласкавы. Ад гэтага яна пакутавала яшчэ больш рэўнасць душыла яе як хвароба але яна трывала і ў душы нават пачала ганарыцца сваім падзвіжніцкім цярпеннем паступова ўваходзіла ў ролю пакутніцы дзікую пачварную ролю якая калечыць душу я пакутую у імя бога у імя ідэі у імя блізкага свайго і пачынаецца чорт ведае на что чалавек ператвараецца ў фанатыка перастае разумець самыя простыя надзівы лагічныя і звычайныя рэчы галіна адамаўна трохі не дайшла до да гэтага выбух адбыўся нечакана аднойчы ўвечары калі пілі чай антон кузьміч сказал спокойно разважліва ведаеш галка абрыдла мне займацца гэтай дачай. Зноў патрабуюць знесці, А куды зносіць? Каб угаварыць кірылу, я з лёгкай душой перадаў бы яе нашаму прафсаюзу пад пенерскі лагер. Я гаварыў ужо у абкаме. Яны маглі б нават выплаціць некаторую суму. Праўда, меншую, чым мы затрацілі, але якое гэта мае значэнне? Мы ў траіх працуем, валя готова згадзіцца, Кірыла ўпёрся. Віця і Наташа першыя ўбачылі, як пабялела маці, прыкусіла губу і сцялася, насцярожыліся ўсе. Бо кірылы сям'я, дзеці, і ён думае пра іх пачала яна ціха але тут жа сарвалася на крык а у цябе няма сям'і няма дзяцей табе нічога не трэба ты все готовы раздаць каб выставіць сябе мама паспрабавала спыніць яна ташка маўчынеш час на ё крыкнула на дачку, выскочыла з-за стола ўжо расчырванела, расчырванелая, раз'юшаная, кінула мужу. Не думай, што я дурная, я ўсё ведаю толькі з-за іх. Яна показала пальцем на дзяцей: « Я молчу і цярплю. Віця панурыўшыся пайшоў да дзвярэй, Наташа стаяла ў ваяўнічай позе, гатовая зноў абараніць бацьку. Антон Кузьміч, не адказваючы жонцы спыніў сына: « Збірайцеся дзеці на каток. Сёння я. Пайду разамну свае старыя косці. Яны любілі хадзіць зім на каток. На яго такога асілка ўсе звярталі ўвагу і любаваліся яго лёгкасцю і спрытам. Яны ганарыліся сваім бацькам. Ён усё ўмее і ўсё робіць дасканала. Дзеці кінуліся апранацца Гліна Адамаўна, падышла да мужа з перакошаным тварам, і затыхаючыся прашаптала: « Ты хочаш забраць у мяне дзяцей? Цяпер я разумею, але дзяцей я табе не, не дам, не дам, не дам, чуеш ты кап! Раней у хвіліны такіх успышак ён хапаў яе за руки, прыцягваў да сябе, цалаваў і супакойваў. Цяпер ён не мог гэтага зрабіць. Панурыўшыся, як віце, ён выйшаў калідор шукаць канькі. Гліна Адамаўна запэўніла сябе, што муж шукае зручнага выпадку для канчатковага разрыву, Таму і дзяцей перацягвае на свой бок. Гэта зрабіла яе яшчэ больш падазронай, але і асцярожнай, не даць прычыны. Пры сваёй рэўнасці яна, аднак, ніколі не шпіёніла за мужам, як робяць гэта другія жонкі залішне лічыла сябе чыстай гордай, каб уніжацца да тайнага подглядвання і распытвання. А тут не вытрымала. Дні праз тры пасля гэтай непрыемнай размовы увечары пазваніў Кірыла. Антон адказваў яму, не на поўны голос ды ўвогуле мала гаварыў слов адны выклічнікі ага, так не быў у іх шматгадовы звычай созваніцца ўвечары сустрэцца на вуліцы і пагуляць часам яны выходзілі з жонкамі але часцей адны раней галіна нават заахвочвала такія прагулки але цяпер яна здагадалася што мужчыны дамовіліся пайсці там туды. Цяпер яна не верыла не толькі мужу, але і кірылу. гэты вольнадумец здольны на ўсё, То робіць хітрэй, навучыўся сплятаць сюжэты, дурніца валях, хоць што валі, Яна просто стала абыякавай да кирыла. Сваім восьмым класам занята больш, чым мужам і ўласнымі дзецьмі. Увалі пры любых акалічнасцях нічога не парушыцца, дзеці дарослыя, А ёй трэба ўсё ведаць, каб змагацца не дзеля сябе, дзеля гэтых неразумных яшчэ малых якіх ён бацька настройвае супраць яе маці яна не спытала куды ён ідзе але як толькі антон кузьміш зачыніў за сабою дзверы яна хутка накінула хустку футра выскочыла следам пайшла назіркам яна не памылілася на Сапраўды, у той вечар яны дамовіліся наведаць зосю. Керылу хацелася парадаваць жанчыну. Вызвалялася месца у бібліятэцы рэдакцыі. Зося сама прасіла іх памагчы ёй знайсці работу. Толькі не ў атэлье цяжкае ўражанне засталося ў е ад гэтага атэлье. Ярашы Шковіч доўга думалі, куды ж яе ўладзіць. Нарэшце кірылу прыйшла гэтая ідэя. самаяя спакойная работа па яе здароўю. Калі супрацоўнікі будуць ведаць, што перажыла іх новая бібліятэкарка, можна быць упэўненым, што ніхто ніколі нічым не расхвалюе яе. Людзі добрыя, але месца было занята. У бібліятэцы сядзела малапісьменная старая жанчына Фаня Семёнаўна. І атрымалі таму, што яна была найстарэйшая работніца рэдакцыі. Працавала амал, ну амаль з дня заснавання газеты, недзе на другім годзе рэвалюцыі. Ёй даўно пара ўжо на пенсію, але на упарта не хацела пакідаць работы рэдакцыйная матка шеф еўфрасіння полацкая называлі яе заводчы мужчыны адносіліся з абыякавай іроніяй жанчыны ж проста не любілі Як большасць старых Фаня Семёновна была бурклівая, прыдзірлівая, умешвалася не ў свае справы, у прыватнае жыццё. Прынцыповасць яе часта пераходзіла ў пляткарства. Таму ідэю Шковіча угаварыць яе пайсці на пенсію усе горача падтрымалі. Угаворы цягнуліся месяцы са два. Кожны як умеў, распісваў ёй выгады пенсіянерскага жыцця. Урэшце старую даканалі. Бачу, я вам абрыдла, сказала яна на прафсаюзным сходзе. Чорт з вамиамі але пагляджу як вы напрацуеце без мяне памрэ хто <laughs> як пахаваеце сапраўды в арганізацыі пахавання калі здаралася такое няшчасце фаня семёнаўна была незамянімым чалавекам бібліятэкарка падала заяву у рэдакцыі дамовіліся што ў навагодні вечар еўрачыста праводзяць на пенсію. Рэдактары мясцкам расчодрыліся на каштоўныя падарункі. Ярыла расказваў пра камічныя выпадкі, якія ўзнікалі ў часе гэтай пенсіённай кампаніі. Гучна смяяўся сам, смяшыў яраша. Галіна Адамаўна, якая ішла за імі на пэўнай адлегласці, не чула, пра што яны гавораць але чула іх смех. І ён кроіў яе сэрца ім весело. Можа, здзекуюцца з жонак. Калі яны пайшлі ў дом, яна засталася на вуліцы бязлюднай ускраінай над самай ракой. І раптам ёй зрабілася страшно, сорамно, брыдка. Ніколі яна не адчувала сябе такой прыніжанай, растоптанай. Навошта яна прыйшла сюды? Хіба яна можа прымусіць любіць сябе, калі няма ў яго сэрцы гэтага пачуцця. Дый ці было яно калі? не кахае, сумна яму са мной, сказаў бы шчыра. Слёзы застылі на шчоках. Галіна Адамаўна выцерла іх калючымі рукавічкамі. Все зайздросцілі яе шчасцю, такі муж. Смешна. Вось яно, яе шчасце хацелася гучна і злосна засмяяться але перамагла не злосць перамагаў жаль да сябе да дзяцей нават да яго мужа калі-небудзь схамянецца ды будзе позна але будзе позна ён кажа што ў е няма элементарнай інтэлігентнасці можа быць але ў яе ёсць жаночая гордасць. Больш нічым не ўнізіць яна сябе, ні падглядваннем, ні істэрыкай, ні дакорамі, ні просьбамі. Мужна вытрымае ўсё, але дзяцей не аддам. Не. Скалелая разбітая, Яна раптам кінулася ад дома. Хутчэй прэч адгэтуль, каб ніхто не ўбачыў яе тут. Але бегчы ёй стала цяжка, яна задыхалася, як прыступ астмы. Нічога такога ніколі не было. Але на Адамуна прытулілася да нейкага паркана, Аграбла скарнізіка снег набіла ім пякуча холодным рот. Цяпер ужо всё одно. Тарас і Віце сядзелі на кухні адзін супраць аднаго і націралі пастай лыжы з такой стараннасцю і сур'ёзнасцю, быццам чысцілі зброю перад атакай. Наташка стояла притулившийся плечами до вушака дверей с такой же сур'ёзнасцю сачыла за іх работой долго сачыла ты чаму молчыш натка спытаў тарас у яе голос ломается адгукнуўся витя а у цябе мозги ну ну ну ну ну ну зноў посварыцеся не сварыцца ім не хацелася ты Апошні час яны жылі на дзіва дружна, і цяпер віцю хацелася попрасіць у Наташа прабачэння, калі гэты жарт невінны, як э, яму здавалася, пакрыўдзіў яе. Хлопец сам здзіўляўся. Ніколі раней ён не адчуваў да сястры такой пяшчоты і ўвагі. Наташа раптам асцярожна без стуку шчыльна зачыніла дзверы. Тарас, ты разумны, Памиры іх, каго? Маму і тату, Натка. Працягнуў віця, нібы яна адкрывала вялікую тайну некаму чужому, А я не магу так больш. Не магу. Голас дзяўчынкі задрыжаў Заняты сваімі справамі і пачуццямі, ён асабліва не задумваўся над тым, як перажываюць малыя разлад бацькоў. Нечаканая Наташына просьба кранула яго, ён падняўся з табурэта, паставіў лыжы ў куток, паміж дзвярамі на балкон і халадзільнікам зіл, наблізіўся да сястры, наглядзела яму ў твар з надзеяй маліла вачами поўнымі слёз. Так нельга жыць. Натка! зноў перапыніў яе брат яна не агрызнулася яна сказала яму мякка як старэйшая ты бесхарактарны віця у каго ты такі ўдаўся а я не магу я памеру іх сказаў Тарас і сам поверыў, што здолее зрабіць гэта хоць добра помніў, чым скончылася першая спроба пагаварыць з маці. Гліна Адамовна была дома у спальні Тарас пастукаў. Напэўна, ляжала і пэўна плакала. Калі Тарас, атрымаўшы дазвол, увайшоў, яна стаяла перад люстрам, і працірала кулакамі вочы, як бы толькі што прачнулася. Яна ўбачыла яго праз люстра і насцярожылася, баючыся павярнуцца. А ён не бачыў яе твару і трохі разгублена спыніўся каля ложка. Ён баяўся, што яна зноў даволі груба попросіць яго не сунуць нос туды, куды не трэба. Галіна Адамуна, я все-таки хочу поговорить з вами сур'ёзна послухайте яна повернулася вочы яе былі чырвоныя Тарас з таго часу калі я чула что ты не дзіця ўжо я не не ўмешвалася ў твае справы. Яна сказала тое, што і першы раз, але зусім інакш без злосці раздражнення спакутаваным голасам і нават усміхнулася так, нібы прасіла прабачыць ёй. Ён зразумеў, што цяпер ёй, хочацца, каб нехта ўмяшаўся. Я Я люблю вас, мама. Слово гэтае вырвалася неяк саму ад жалю да яе. Галіна Адамаўна ўзняла на яго вочы. І яны вільготна заплішчалі. І бацьку люблю. Вы для мяне самыя, самые дорогие люди. Не трэба Тарас, уздыхнула яна. Твои адносіны до да нас одно. Нашы одно до да одного, другое. Ваши, нейкая дзікая недарэчнасць. Вы поверылі паклёпу, бацька расказваў: Паверце мне, мама, я ж вам не вораг. Штодзень я бываю там. Я люблю Машу. Пасля Нового года мы пажэнімся. Сур'ёзна? У вачах я бліснула і скрынка цікаўнасці. Хіба Софья Степановна такая жанчына. Падумайце, колькі яна перажыла. Галіна Адамаўна закрыла твар руками, заматала галавой не яна. Ты шмат чаго не ведаеш та раз ты галоўнага не ведаеш, але яна многа перажыла. Але хіба гэта дае ёй права? Хутне яна ён. Чаму ён хаваецца, падманвае, навошта? Што? Я такая дурная, подлая. Скажы, была я калі-небудзь прагная, скупая. У іх была дружба ў падполлі, яму хацелася памагчы ёй, калі ласка, Няўжо я не зразумела, ну не зразумела б, каб усё па-чалавечы. Цяпер ён папракае, што я не разумела яго, што ўвесь час думала пра яго Бог ведае як. А што ён думаў пра мяне, калі пачаў хавацца з грашамі. На вся перасмыкнулася: За каго? Ён мяне лічыў. Гэта не абраза! выкрыкнула яна. Ён адчувае, калі абражаюць яго, А калі ён? Я перажыла ўсё. Я перажыла б і гэта, каб пачалавечы. Я ўжо была змірылася, а ён не пераставаў хлусіць хавацца ты не ведаешь галоўнага ён здраджваў увесь час усё наше жыццё падманваў хлусіў няправда не стрымаўся і рашуча запярэчыў тарас яна адняла руки ад твару сухімі гарачымі вачами паглядзела на яго сумна паківала галавой хале а хто мне поверыць. Мне не верыць нават валя Шковіч, жанчына. Ён мудры, вялікі, добры, ён усіх заваражыў цябе Наташу знаёмых. О, доктор, ярыш свяціла, А што яго жонка? бездарны зубны лекар мяшчанка кому цяпер клопат до таго что сваю маладость сваё здароўе я аддала яму табе дзецям Гліна дамаўна сказала гэта злосна і тарас сумеўся яна кідала горкі папрок і яму там Можа сама яна таксама зразумела гэта, бо раптам зноў змяніла тон. Цяпер вы лічыце, што я стала психапатка. Можа і праўда я психапатка. Дык я нікому не хачу атручваць жыццё. Нікому. Нехай яму яго талент, яго слава, То дзеці, Дзеці мае! зноў крыкнула яна і упала тварам на подушку прыглушана зарытала. Тарас зусім разгубіўся, Ён не ведаў, якім чынам супакоіць яе, стукаў у дзверы, упэўнены ў непахіснай логіцы сваіх доказаў, сказаў усяго два словы і ўсе доказы больш няма чаго і дадаць. Ён пераступаў з нагі на нагу і ціха няўпэўнена прасіў не трэба, мама. Супакойцеся, Гна Адамаўна. Яна выцерла навалачкай твар і гэтак жа нечакана, як упала, паднялася. Сказала без слёз без эстэрыкі, цвярозай жорстка, як аб справе даўно вырашанай калі ты паважаеш мяне, памажы аформіць развод. самой мне цяжка і непрыемна. Всяго чакаў Тарас. І слёз і скарх і праклёнаў, Але такога заключэння. Не толькі не чакаў, але ніколі нават не падумаў. Спачатку ашаломлены замаргаў вейкамі з надзвычайнай пільнасцю, углядаючыся ў заплаканы твар жанчыны, якая гадавала яго. Ён сапраўды любіў яе як маці, але ў той міг яна здалася чужой і варожай з'явілася злосць на яе і ён амаль закрычаў гэта вы самі надумалі а ў наташы вы спыталі аудитии Яны Наташа і Віця разумелі, што падслухоўваць чужыя размовы нядобра. Спальня найбліжэйшы пакой ад кухні яны мімаволі пачулі першыя словы маці. Каб больш нічога не чуць, яны не згаворваючыся падняліся і перайшлі ў бацькаў кабінет. самы заляваны пакой селі там адно на канапе другое ў крэсле і моўчкі сядзелі не чыталі, не размаўлялі, нават не маглі чамусьці паглядзець адно аднаму ў вочы быццам сароміліся. Просто чакалі, як у прыёмнай бальніцы ці суда. Доўга. Ой доўга чакалі. Можа, праўда сароміліся за маці ці шкадавалі яе. Калі нарэшце Тарас вярнуўся, яны паглядзелі на яго з надзеяй з запытаннем. Наташа нават саскочыла з канапы і памкнулася насустрач. Тарас усміхнуўся ім знясілена але паабяцаў з ранейшай упэўненасцю. Я іх памірунку